啊，不。 Hm, Ber to najnudnejšie. Len to najnudnejšie. skôr. Ó nie. Hádam, len nie si taký hlúpy, aby si ma chcel okradnúť. RJ, budem ťa musieť zožrať. Nie, som chudák, čo potrebuje nakrmiť rodinu. Ty nemáš rodinu. Mám jednočlennú. E, dobre, počkaj, počkaj. Pozri, všetko je tu. Vlastne som ti nič nevzal. O, nie! To bolo ochra... O, e. o nie! Vincent, nie! Všetko vrátim! Vážne! Ak ma zješ, zháňaš si jedlo sám. Ja ho zoženiem, uvidíš! Plný vozík. Plší. Au. Aj termobox. Termobox? Jasné. E, chceš modrý? Hej, a tiež čipsy. Zbožňujem ich lebo dosť čipsov nie je nikdy dosť. To je pravda, až to bolí. A vieš čo? Zoženiem dvojité mamutie balenie. Hm. Také je? Že váhaš. Dobre, RJ, ešte pôjdem spať, keď bude spln. Zobudím sa. A dovtedy nech sú všetky moje veci tam, kde boli. To je už o týždeň. Tu nestihnem, som sám. Au! Týždeň stačí. Zoženiem pomoc. Do splnu všetko späť. A nech ti ani nenapadne ujsť, lebo ak ujdeš, nájdem si ťa a zožeriem. Jasné! Kamož, len si pospí dobre? Vybavím to. <laughs> o týždeň sa obaja tomu z chuti zasmejeme. Čo? <laughs> Hmm. Televízia Markíza uvádza animovaný film Za plotom. How great I am Gotta tell myself, yeah, I'm the man Looks grim right now But pretty soon we'll be laughing first might be the last. Yeah, I'm sure I must have been through worse, but. Rancho Camelot. Cesta k ideálnemu životu. Ah, uh, studené! Och, uh, uh, práve tam, kde nemám pancier. Ha, Páni. Jar. Už o 274 dní bude zima. Priatelia, hore sa! Koniec zimného spánku! oh, dobré ráno! Dobré, Hami. Musím ísť cikať. Oh, nie tam, kde pijeme. No tak aj vy vstávajte. Je jar. Musíme sa dať do práce. Ah, už som. Nie, nie, ešte. Preberte sa, no tak, nenúďte ma ísť dnu. Radšej chodte. Držala som to v sebe celú zimu a o chvíľu to vypustím von. Vďaka, Stella. Á, viem, ako ich dostať von. Som predsa skunk. Dobre! Dobré ráno. Perfis, perfis ráno, priatelia, čo? Moje nervy. Máš riadne kruhy pod očami, drahá. Baky a Kvilo boli hore každé tri týždne a Spike ma popichal. No, on je taký pichľavý. Áno, aj mu to najviac páli. Vieš čo? Cez deň na ne dozriem ja. Olu, to budem rada. Tak dobre, decka, počuli ste mamu. Teraz počúvajte mňa. Nebehajte. No nie. Tohto som sa obával. Kde je jedlo? Máme čo jesť? Som hladný. Máme niečo pod zub. Čo? Všetko sme zjedli, Hami. Cez zimu. Musíme niečo pohľadať. No jasné! V lese som skryl oriešky. Hneď som tu. Čau. <laughs> Otec, bol to len sneh. No, mohol to byť aj dravec. Robiť sa mŕtvy nie je trápne? Heather, koľkokrát ti to mám hovoriť? Vieš, vačice to tak vždy robia. Zomri a budeš žiť. Deti, som váše, jasné? E, to eh, je sa... presne to, čo potrebuješ. Chlapa, vieš? Chlapa, chlapa. Moje nervy. Prečo mi každý vnúcuje chlapa? Na hlave mám hniezdo a zapácham. Ale ak pre mňa nájdeš slušného chlapa, čo to vie s deťmi a nemá ňuch, zavolaj. <gasps> <gasps> <gasps> Hm? Použij vlastné tri... Dobre, dobre. <coughs> Aha, jedlo. No, asi viete, čo to znamená. Bern! Vydrž, Hami. <coughs> Týchto 9 bobúľ nás delilo od hladovania. <coughs> Prepáčte, to bol silný výraz. Od múk spôsobených hladom. Bern! Dokončím, Hami. Zdravím, Lu. Penny? Ďaká. Hm, deti, Chcel som tým povedať, že... Stern! Neprerušuj ma, ak chceš cíkať, choď. Takže chcem povedať, že sme to neodhadli. Tento rok naplníme z kríšu jedlom... Až po samý vrch. Presne, až po samý vrch. Pretože sme čo? Zásobači! A čím sa zásobíme? Jedlom! Právne. Perfiš, Varn, naozaj perfiš. Tak spúzďa mi. Čo si chcel? Čo, čo som chcel? Čo si mi chcel povedať? Mm, a, a, e, a, e, čo to bolo, čo to bolo, čo to bolo, čo to bolo? E, e počkaj, mám to na jazyku. A už viem, <laughs> videl som niečo čudné, čo tam predtým nebolo. Niečo strašné. Poďte. Dobre, končím poradu vzhľadom na niečo strašné. Tak, teda Hmm, zásoby. Mami, čo si videl? Ó, oh, toto tu. Nie widzim koniec! O! Nie, ani na tej stronie! Moje nervy. Hej, to si presne vystihla. Oh! To som ešte nevidel. Čo to má byť? Petr, nie! Mám strach. A ja, mami. Š, š, No tak, to je len... Čo je to, Ja? No to je... To je... je... Ivern? No, to je... Vyzerá to ako okrovie. Nebála by som sa tak, keby som vedela, ako sa volá. Volajme ho Steve. Steve? Dobre, nie. Pekné meno. Hej, Steve sa tak nebojím. Ó, oh, veľký, mocný Steve. Čo si želáš? Ten asi nevie hovoriť. Počula som ťa, chlapče. Už aj poď Dobre. Hami, poď späť. Steve sa hnevá. Prišlo to z druhej strany Steva, teda krovia. Zblázním sa. Mm. Je len jeden spôsob, ako zistíme, čo to je a čo sa vlastne deje. Pozriem sa tam. Oh, aj, aj, aj. Oh, oh. Steve ho zjedol? Dobre, Steve. Sám si za to môžeš. Veľa nie. Nezjedol ma. Zakopol som. <clears throat> Idem tam. Nikto ani hnúť.

Ahoj, kama... Kamarát. Oh. Oh. Ah. Ah. Ahoj. Ah. Oh. Ah. oferujem. Pomôžte mu! Poďme za ním! Čo tam tie ružové opice? Asi prišli v zime, keď sme spali a na nohách mali malé kolieska a mali palice a mlátili ma, ako by hrali dáku šibnutú hru. Mal si byť mŕtvý, ležať a byť mŕtvý. Oci. A čo je horšie, pol lesa je preč. Ah. Oh, duby, kry s bobulami sú jednoducho preč. Moje nervy. Čo budeme jesť? Oh, <gasps> ako prežijeme? To neviem. No jedno viem iste. Ak nik z nás neprejde za Steva, nič nám nehrozí. Volá sa to plot. A netreba sa ho báť, priateľ obojživelník. Je to cesta k ideálnemu životu. E, v skutočnosti som plas, ale nie každý to vie. A ty si... Oh, ja nevychovanec. Som Artej. Nechcem sa vnúcovať, no náhodou som vás počul a myslím, že vám môžem osvetliť situáciu ohľadne plota. Takže z niekdajšej divočiny je dnes 20 hektárov dokonale klimatizovaného raja. Až na tento fliačik. Tu ste vy. <gasps> Nie, nie, to je dobré. V zime spíte však a naplníte si skrýšu zásobami? Mhm. Áno, tento kmeň. A my? Oh, Vážne? Tento? Veľký ako jaskyňa? Až po samý vrch. Ozi. Mám otázku. Koľko trvá, kým ho naplníte? 274 dní. Oh. A čo tak týždeň? To je nemožné. Nie, ak si pomôžeme. Vy ste skúsení zásobovači, ja mám nápady a oni jedlo. Koľko jedla? Hromady, celé fúry až vám bude zle. No, vieš, my nemáme záujem o jedlo, z ktorého nám bude zle. Čo ja viem, nie je to zlý nápad. Vypočujme ho. Mne sa také jedlo pozdáva. Nie, míliš sa. Trpne mi chvost. Počkať, počkať, počkať. Čo ti, čo? Keď mám zlý pocit, trpne mi chvost. A ver mi, po tom, čo si hovoril, mi trpne čertovsky. Počuj, ver však, vážne z toho nemusíte mať strach. Ja ho mám. A viem aj prečo. Uh. To nie sú znamienka. Á, to preto, že si tam bol bez prievodcu. Aj tak, nemáme záujem. Ďakujeme. Nemáte záujem o najlepšiu lahvodku na svete? Nie. No tak. Nie. Nemáme. Dobre. Jasné. Rozumiem. Mám čosi, čo vám otvorí oči. Toto je magická kombinácia múky, syrovej sušiny, BHA, BHT a známeho GS, alias krekry so syrovou príchuťou. Prosím, ešte. <laughs> Hej, Vern, sú dobré. Všetko je. A dnes večer tam pôjdeme. Áno! Vítajte na predmestí. nervy. Čo tvoj chvost? Počuj, ak sa niekomu z nás niečo stane, poniesieš za to zodpovednosť. Skvele sa bavia. Za to sa zodpoviem rád. Hej, Vern, vytiahol som si z stní pár stebiel trávy na porovnanie. Len pozri, zdá sa, že táto je zelenšia. Vern, si si naozaj istý, že si bol tu? Áno. Áno, lebo RJ vraví, že... No tak, to už stačí. Je tam toho. Ovláda zo pár trikov. To neznamená, že vie chodiť po vode. Hej, to. Tam je jedlo. Oh. Čo je to? To? To je tereňák. Ľudia sa na nich vozia, lebo pomaly zabúdajú chodiť. Moje nervy ten je. Koľký sa tam zmestia? Mm, Zvyčajne mm, jeden. Zdravím, tu Gladys Šarpová, predsednička Združenia vlastníkov. <laughs> Čo je to? To nič, to nič, žiaden strach, to je len človek. Tí sa nás boja rovnako ako my ich. A ak vás náhodou nejaký zbadá, ľahnite si a začnite sa dôkladne vylizovať. Milujú to. Podľa predpisov združenia má byť tráva vysoká 5 cm a podľa môjho pravítka má vaša 6,5. Vezmime jedlo a poďme. Vážne, majú ho či nie? Nevidel si? V tej škatuli. Ľudia vždy majú jedlo. My jeme pre život, oni žijú, aby jedli. Ukážem vám, o čom hovorím. Ľudské ústa sa volajú chlebáreň. A človek sa inak povie darmožráč. To je prístroj na objednanie jedla. To je jeden zo signálov pre jedlo. To je brána, ktorou sa jedlo podáva. A to je jedno z vozidiel na jeho prepravu. Jedlo prinášajú, preberajú, presúvajú. Jedlo vozia a tiež nosia. To jedlo zohrieva. Toto ho chladí. To... Tak e, toto nepozná. Aha, Tuto máme. Jedlo. To je oltár, kde jedlo uctievajú. A toto pijú, keď sú prejedení. To ich zbaví výčitiek a môžu zjesť viac. Jedlo, jedlo, jedlo, jedlo! Tak, majú ho ľudia dosť? Nemajú. Pre nich ho nikdy nie je dosť. A čo robia so zvyškami, čo nezjedia? Vložia ich do lesklých, strieborných nádob pre nás. Moje nervy. Jedzte! Hmm, Čo je to? Pekne sa podiaľ. Chudí. Mm. To je plienka a z toho ti bude zle. No tak čo, mal som pravdu alebo áno? A toto sú len zvyšky. Počkajte, až uvidíte tie plné škatule a vrecká. Ak zostanete so mnou za týždeň, nazbierame dosť jedla aj pre... pre... pre medveďa. Ha? E, to sa tak hovorí. Stať! Votrelci! Votrelci! Zmizite! Čo je, Zlatko? Čo robíte? Kázal si nám vylizovať. Zabudni! Utežme! Vráťte sa! Zmiznite! Pred chvíľou som zametala! Šívaná háveť! Musím, musím sa ísť napiť. Strašné. Je v poriadku? Nič vám nie je. Nájdeme si jedlo inde? Pochopil si. O tomto som hovoril. Ľudia nás tam nechcú. Zľakla sa, tak trochu narobila krík. Nevadí. Nevadí? Ó, tak nám to teda vadí. No tak, veď uvažuj, za to jedlo to stálo, nie? Oplatí sa preň zomrieť. e, poviem to inak. Nie, preň zomrieť, to si vystihol. Vieš, možno sa zdáme zaostalý mývalovi, čo nosí vak. Čo? Myslím, že hovorím za celú rodinu, že nechceme mať nič spoločné s ničím, čo je za plotom. Ale no tak. Kašlem na to. Ešte ste nejedli šišky. To je spôsob, ako sa na zimu obaliť tukom. Až sa budete potiť. No, dobre. Tak sa na to vyspíte. Skvelý nápad. Ešte sa uvidíme. Kúrnik. Nevyšlo to. Dobrú noc, Heather. Dobrú, ven. Dobrú, Ozi. Dobrú noc, ven. Dobrú, Lou. Dobrú noc, Ajte. Dobrú, Penny. Dobrú noc, ven. Dobrú noc, Hami. Dobrú noc, ven. Dobrú noc, Bucky. Dobrú noc. Dobrú, Spike. Dobrú, noc, Quillo. Dobrú noc, ven. Do zimy zostáva už len 273 dní. Prestaň, ven. Dobrú noc, 273. Ah, ah, lo penchi. A, no, termobox. Vo, vozík, vozík. Čas vypršal. Mám ešte 6 dní! Nie, nie, nie! Oh, dobre, sú všetky. Oh, oh, ja žijem. Žijem. Oh, oh, oh, oh, oh. Deti, tu máte raňajky. Čerstvá kôra. Ja chcem šišku. A ja pizzu. Prestaňte. Hm. Kôra je skvelá. Pravda, chvíľu ju treba žuť. Ale chutí príjemne. Okrem toho má veľa vlákniny. Mm-hmm. Mm. Veľa... Musím uznať, že vyzerá chutne. Čo tu robíš? Prišiel som vám pomôcť. So zásobami. E, počuj, Vern, keď si včera o vás hovoril, použil si jedno slovo. Slovo na R. Pamätáš si ho? rodina? Áno, áno, to. Chytilo ma to za srdce. Vieš, Vern, tiež som mal rodinu. Svoj domov, milovaných blízkych, diaľkový ovládač. O všetko som prišiel pri nehode s kosačkou. No, poď se! Hneď ti je lepšie však. No s Bohom. Moje nervy. Zíde sa nám každá pomoc, Vern. Kosačka, Vern kosačka. No tak, je to môj problém. Ja pôjdem. Tak teda, idem. Tešilo ma. Prestaň. Som rád, že som vás poznal. Iste sa ešte niekedy uvidím. No. Majte sa. No tak, dobre. Hej, um, RJ! Môžeš, môžeš ostať. Juhu! Poď sem, ty šašo! Nie. Vedel som, že pod týmto tvrdým pancierom sa skrýva meké srdce. Môžem ťa volať Ujo Vern? V žiadnom prípade. Vďaka. Smiem zbierať s hamim? Pohľadáme moje oriešky? To znie lákavo, veľmi lákavo. Najskôr ti ukážem keksy. No. Je to odpad. Mne by chutil. No tak, no tak, neboj sa. Viem, kde zoženieme také vzácne keksíky, že ich roznášajú dievčatá v uniformách. A to je lúči, ten žltý. Tamto sú najžiadanejšie keksíky v krajine. Pufiny, čokomintky, bebe keksy a mlaskonky. A vieš čo? Sú tvoje. Uhu, ho, ho, ho, Hamilton, páči sa mi tvoja chuť, ale takto to nejde. Vravel si, že sú moje. To budú, ak spojíme tvoju chuť s mojim geniálnym plánom. Súhlasíš? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Sedí vec, poďme. Pani Johansonová má alergiu na čo? Vážne? keď už zje, spuchne ako balo. <laughs> má to ozaj ťažké. Hej! Také ksiky mi nesiahaj! Sú moje! Ah! <clears throat> Hej, on s nami nejde však. Neželám si to. Ó, oh, to bude riadna fuška. Poď, tuto nabok. Tak počúvaj. Budeš predstierať, že si besný, ľudožravý veveričiak. Zvládneš to? Um, prosím. Áno. A my? Um, takže, um, <laughs> ja som lesný a milý a nežný. Besný, nie lesný. Á, čo? Dobre, tak najprv ti zježíme chlapy. No, výborne. A teraz trochu roztrapatíme. Nie aj chvost? Prestaň! Ešte? Páči sa mi to. A teraz na mňa vrhni zúrivý pohľad. O, o, odhrgám ti abecedu. A, B, C. Hami! Bol by som rád, keby si sa sústredil, dobre? Um, dobre. Vďaka, takže. Počkaj, počkať, vydrž chvíľu, toto nie, toto nie. A, žiadna, žiadna, žiadna. Aha! Dobre. Uh. Hami, tak, teraz choď. Som hneď za tebou. Tak choď, choď tam. Hež, hež. Som strašný veveriťák. Sem moje taxi! Som besný. Ide mi z popuhu pena. Snítelný besný. Šielené oči, pena na ústach, naháňanie chvosta. Beznota! Hej, vyšlo to. Za tebou! Ja viem, si za mnou. Zásad! Pozor, Ostrov! nerob! Ah! Rozchod to! Skús to rozchodiť! Čo sa deje? To je Hami? Mám to pod kontrolou, vráť sa k plotu. Máš to pod kontrolou? Oni ho trápia. Pracuje! Už idem, Hami! Sorry, <laughs> Ver, bol si skvelý, si talent od prírody. Či skôr, ako ťa stvorila príroda. <laughs> Oh. Ami, <laughs> bol si fantastický. Aj mňa si vydesil. Keby som mal knihu, trestnem ťa ňou ja. Si v poriadku? Určite si. Veď si Hami. Ah. Rany sa ti zahoja. Babi letia na jazvy. Tam bol dostalo presne tam. Ten veveričiak nás napadol, mal besnotu alebo čo? Bol tam aj ten odporný obojživelník. Som plas. Ah, už sa upokojte. Choďte dnu, dajte si keksíky a zapnite si telku. Ďaká! Prepáč, Janice, počula som dobre besný veveričiak? Myslím si, že trochu preháňajú. A čo ak nie? Čo ak nám naozaj hrozí pandémia? Pobieha tu háveť, šíri choroby a spôsobuje škody na majetku. Hej, dala som zapiecť cestovinu, musím ísť. Jasné, ty sa bojíš do cestovinu a ja sa bojím, že sa náš pokojný život skončí. Ja. Netlačte sa, každému sa ujde. Spike, Quillo. Táto škatula je pre teba, Penny. O, moje nervy sú skvelé. Deti, jedzte, takáto dobrota je iste zdravá. Cítiš ten slastný závrat? Áno. Eufória z cukru. Dodáva ľuďom energiu, preto v zime nespia. Zapite to dúškom tohto. Čo vám zvyčajne trvá celé leto, stihneme za týždeň. Oh, oh, zadrž hami. Posledné, čo potrebuješ, je kofeín. Mm, mm, skvelá chuť. Áno, jedzte, píte, lebo toto, priatelia, je len začiatok. Čo? Follow me into the great unknown Where pink flamingos grow Diet soda flows and what you take Magically regenerates On supermarket shelves The ovens clean themselves You don't pay the tab till the last never stops. Oh! We make a good team, me and you, we do. You can scratch my back. Oh? I'll scratch my back too, and everyone is welcome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 Lana? Je ozaj mŕtva? O, <gasps> oh, nie. Páni. Pokým sa jej. Pichnem do nej? Nie! Úbohé stvorenia. Hrozné. Čo sa deje? Debi, nedala som vám povolenie na zhromaždenie. A keby ste boli iba dvaja? Ty mi, uh, vezmi z auta lopatku. Uh. Oh. Zotmelo sa, tuhnú mi údy, je mi zima. Vidím O nie. Mama, to ty? Mi mávaš na konci tunela? Musím ísť za tým svetlom. Mami, čo to robí? Možno má poškodený mozog, alebo čo? Tento raz si zašiel priďaleko. Poďme už, nechajte ten... Ah! Máš postrech. ha. Ah, no. ah. Si nebezpečný, si blázon. Jam sa domov! S Bohom, krutý svet! odchádzam! Tak už môžem? Nie. Hmm. Viete, presne preto som objednala deratizátora. Aby ich zabil skôr, než takto skončia. Už aj sa vráťte do lesa. Tak, detská, poďme na to. Čo? Môj chrbát. Poďte, pozor, opatrne. Likvidátor. Likvidátor. To vy ste volali kvôli problému so škodcami? Riešenie stojí pred vami. Dwayne LaFontaine k službám. Kde ste boli? Zajtra robím uvítaciu party, vítajte susedia v našej štvrti a zatiaľ Debbie zabila viac zvierat než vy. Pianko, sestra. Oh. Ručím vám za to, že na party sa nedostane jediný živý tvor. Likvidátor Ide na to. Bežte, bežte! Čo to tu máme? Didelfis marsupialis virgininanus. Váha si 5 kýl. Samec. Myslím, že je mŕtvý. Vážne? Študovali ste na likvidátorskej akadémii? Svoju smrť len predstiera. Dobre, poďme rýchlo. To je ono, no. pohyb, švihom. šokový stav. Pozrite sa zblízka. Je vidieť, že dýcha. Ja len dúfam, že nemá bolesti. Zabite ho, zabite! Vďaka, že ste prišli! O, oh, nie! Ste skvelí diváci! No, nie. Takže, s kým mám tú čest? Páči sa, Dikobraz, Skunk, Beverička, Mýval obojživelník. Som plas. Nie. Je to plas. Tomu hovorím perfíš, perfíš herecký výkon. Viac než perfíš, vyrazil si im dých, bol si skvelý. Ozi, Ozi, Ozi. Oci, musím uznať, že to mm. uh, nemalo chybu. Nech žije Ozmen! Ozmen! Ozmen! Ozmen! Zaslúžil sa o to náš skvelý vodca, RJ. RJ! Hej, RJ, pod niečo ti ukážeme. Dobre. Pizza! Ten RJ vie, čo robí. to, RJ! RJ, len poď, ti ukážeme. Poď, rýchlo. Pozri sa. tvoj nový domov. Aha, to sme urobili pre teba. To je pre mňa? Áno, takto si kedysi býval, RJ. Takto som nikdy nebýval, Lou. No, ja to nesmiem piť. Vďaka. <clears throat> To je môj vak? Áno, budeš spávať tu, tak sme ho priniesli sem. Vážne? Hm? páni. RJ, pozri sa, zapojili sme ti telku. A ja som nakopol hádečko. Máš tam aspoň tisíc kanálov. Tu, než ti ho vezme môj ocko. Páni, diálkový ovládač. To je milé. Naozaj. Nasleduje seriál Lump medzi nami. Hambi sa. Prijali sme ťa do rodiny a ty si nás podviedol. Dal som ti svoje srdce a ty si ho roztrhala na kusy. No tak, Kevin, keď sa cítiš ako podliak, tak len preto, že podliak si, chápeš? Tak to priznaj. Povedz to nahlas, som podliak. Podliak? Pochybujem, že je to psychológ. Čo myslíš, RJ? RJ! Oh, oh, oh, RJ, čo je to s sebou? Dáš sa ovplyvniť citmi? Mr. Odvez jedlo medveďovi. Vezmi ho a odíď. Ha! Kde je jedlo? Kde je? Kde je? Oh. Fern, čo robíš? Chcem, aby to bolo ako predtým. To nie, radšej odídem. Dobre, odíď, ja vrátim jedlo tomu, komu patrí. Čo? Prečo? Lebo nahnevali sme ľudí. Nechceme skončiť ako ten králik. Keď im jedlo vrátim, tak nás nechajú žiť. Vern, potrebujeme ho. Nič nechápeš. Nezmysel. Nemôžeš ho vrátiť. Ale môžem. Pust to. Ty to pust. Potrebujem ho. Nie. Ha. Hm. potichu a poď za mnou. Čo? Ho, ho. Nie, nie, už nenaletím na tvoje sladké reči. Neviem, čo chystáš, no trhne mi celý pancier. A vieš čo? Dám na svoj inštinkt a ešte si aj dupne. Hrať? Hrať! Hrať, hrať, hrať! цим загрозь! Ah! Galwada, hitaj! Roń! Dwie wody? Aha, jedno! Pozri, ludzie! Rajsa z nimi! Pozor! Co to robi? Są w połowie! Ładnie! Ben, odopnij ryciarz! mną! Nie! Nie! Leje! Wow! Ten masz jodok nudzie! Jakina... Oh! Si diabol. Nie. Nie. Vern, si v poriadku? Pomôž mi, os. Už, už. Čo to má znamenať? Čo sa stalo? Je preč. Jedlo. Preč. Čo? Preč? Ako to preč? On vie. Vern? Vrátil som ho tomu, komu patrí. Čo? Div sme si nezodrali labky od námahy a to jedlo bolo absolútne... Chápeš? Ty si... Ja neviem čo. Hej, Vern, čo ti to napadlo? Kmeň bol plný. Odpadkov. Ó, oh, čo tým chceš povedať? Že zoženieme horšie jedlo, keď používame svoj spôsob a nie tvoj? Že svoj? Jeho spôsob. Nechápete, že vás využíva? <gasps> Vern, hambi sa. To by RJ neurobil. V tomto mi musíte veriť. Nevidíte, že čo si s ním nie je v poriadku? Chvost mi trpne len, čo sa k nemu priblížim. O, takže máme hľadovať len preto, že ti kmitá zadok. Tak mi napadá, či nie z toho, že proste žiarliš. Žiarlim. Na ňo? Áno. On žije pre budúcnosť a ty nás obmedzuješ. Len vás chránim pred vyhynutím. Vidíš, čo si spravil. Ak ťa budú čo len z polovice počúvať, do týždňa je po nich. Teba zaujíma len, ako ich využiť, lebo sú príliš hlúpi, aby im to došlo. Nie som hlúpi. Dobre, myslel som tým, eh, eh, že nič neviete o živote tam, za plotom. Čo? No tak viete, že som to tak nemyslel. Ne, nerobte to. Stella, Ozzy, Hami, ty vieš, že nie. Hami. Nie som hlúpy. Prosím. I must give the impression that I had the answers for everything you were So disappointed to see me unravel so easily. It's only change, it's only everything I know. It's only change, and I'm only changing. Brunoc ujo RJ. Dobrunoc. RJ. Uvidíme sa ráno. seems still are still changing. Lada, lada. A je to. Hotovo? Jasná vec. Nainštalovali ste ten skalpovač turbo? Hm, dováža sa na čierno, pani, keďže je zakázaný vo všetkých štátoch až na Texas. Je mi fúk, ak je to proti ženevským dohodám. Ja ho chcem! <laughs> Myslel som si to. Takže som si dovolil namontovať ho. Adios, šivaví škodcovia. ha? <laughs> Nemal som to jedlo odviesť. Čo? Nemal som to jedlo odviesť. Len som chcel, aby bolo všetko ako predtým. Z opatrnosti. Som raz taký. Nikdy som nemal dosť odvahy. Ani preskúmať celý svoj pancier. Ty si na rozdiel odo mňa správny, odvážny chlapík. Je to tak. Asi ozaj žiarlim. <sighs> Verm, ver mi. Nemusíš na mňa žiarliť. Máš predsa rodinu. A chceš pre ňu to najlepšie. Ty si pre ňu to najlepšie. Čo tvoj chvost? A, neviem, či mám dať na chvost, alebo sa riadiť rozumom. Vždy ma z toho rozbolí brucho. Ty by si mal byť náš vodca. Ani netušíš, o čo ide. Ale ty áno. Tak kde je problém? Tu. Vern, tu je problém. Vidíš to? Počúvam. Len... Mhm. Počkaj tu, dobre? Vy robíte party? Ja. Tam napravo sú ochranné návleky. Dajte si ich na to pánky. Áno. Áno. Um, uh, uh, čo je to? Čo? Oh, to uh-huh. je zoznam tých e, Čoho? vecí, ktoré si zničil. Vážne? Je riadne dlhý, ako vidíš. No, ty si taký malý a taký dlhý zoznam, pekné. Počuj, viem o mieste, kde všetko jedlo získame späť za noc. Skvelé. Poďme. Kde to je? V tom dome. Čo? Na čo ti vlastne je? Len mi ho hoď. To, čo chce Vern povedať, je naozaj ťažké vyjadriť eh, jedným slovom. Prepáčte. No, poď sa To je ono. Dobre, nerozchádzajte sa. Tu je plán. Takže, pasce sú tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu a tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, a zo pár možno tu. Hej, to je všetko? Nie. Všade tu sú červené svetlá. Je ti zle, Vern? Si zelený. E, prišli na mňa mdloby, no pochopil som. Svetlá, pasce, potrebujem čistý pancír. Dobre, to sme my. Smiem byť auto! Ja chcem byť auto! Nie, ja! Ty buď to Tá je trápna. Nechceš byť tá elegantná žehlička? Hej, to nie je podstatné a auto budem ja. To som vždy ja. Náš plán má tri kroky. Prvý, vypnúť svetlá, druhý, vojsť dnu, tretí, výjsť von z jedlo. Ten dom je ako veľká pevnosť, vysoké múry, nedobytné dvere. Čím ich otvoríš? Obojok je kľúč. Doslova, tento je ako kľúč, čo otvára dvere. A čo? Myslíš si, že ti ten obojok len tak dá? Mne nie zvodná kráska, tebe. Jej? Mne? ty, Stella, k tomu toho kocúra donútiš svojím... Smradom. Ženským šarmom. <laughs> Prenal som to? Pozri, RJ, e, možno v tej škraboške dobre nevidíš, no ak si si nevšimol, som skunk. To si zvonku, možno, no keď nazriem dnu Stella, vidím kočku a stačí ju len dostať von. Nožnice. Nožnice? Oh, hej, hej, hej, pozor! Uhlie? Uhlie? Osviežovač? Prvtlak. Štopel. Čo? Neopováž sa. Oh. Ešte čosi. Au! Dobre, to stačí. Dámy a páni, skončili sme. Oh. Moje nervy. Je ako... Wow. Čo? Oh. Mňau. Oh. Úžasné. Páni, nemá chybu. Tak dobre. Už je čas. Ideme. Ha! do czerta, Sú celkom ako živé. Prekliata mota. Mm. and oh, coming. Dobre, Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ah, Hami, ten keksik je na nič. Mne by chutil. Čo sa deje? Všetko v poriadku? tak poďme. Poďme, Hamino, tak. Choď za krásnym svetlom. Tam je... Áno, to je ono. Výborne, chod za ním. Myslel som, že sa ho nedožijeme. Ide to skvele. Dobre, kráska, ideš. Dúfam len, že je ten kocúr dosť hlúpy. Pustite zvuk! Predstiera, že je mačka. Mačku. Daj tam mačku, Mňaukanie, možno má krát rád. Dúfajme, že áno. Kto je tam? Si mačka! Si mačka! Si mačka! E, totiž ja som mačka. Uh, mňau. No jasné. Choď už, heš, no tak, daj si odchod. Moja pani nedáva zvyšky tulákom. Tulákom? Dobre, ako myslíš? Obojok. Vy, ty máš krásny obojok. Smiem sa pozrieť? Nie, nie, nie, nechoď ku mne. Nesmiem byť tak blízko zvierat, čo žijú v lesoch. <laughs> Majú blchy? Blchy? <gasps> Blchy? Moje nervy, je to tu. Tak to stačí. Už ma unavuje, že sa ma všetci boja, lebo si myslia, že mám blchy. Poviem ti novinu. Nevyfintila som sa, aby sa nejaký tučný, nadutý chlpáč predo mnou vyťahoval. Mám make-up aj na zadku a o štopli ani nehovorím. Dosť! Takto sa so mnou nerozpráva nik. <gasps> si smelá. Páčiš sa mi? Môžeš mi veriť, že to ešte nebolo všetko, e, chlpáč? Tak dobre, nástup. Vieš, Sála, z teba čosi neodolateľné. E, čo ty myslíš? Máš to v očiach. V očiach? Sú také žiarivé. Žiarivé? Páni? Toto je časť, kde na mňa prišli mdloby. Dostali sa tie topánky a autička dnu? Máš nejaké meno? Hej, Mám perské meno, som totiž Peršan. Rodený princ Tigerius Mahmud Šabas. Ú, to je dlhé meno. Môžem ťa volať Tiger? Zvieratá sú na scéne. na miesta. Tak pohyb. Jasne. Ideme. Strašte sa mi šminka. No tak. Hami, stiahni pazúry. Tak dobre. Boli to. Uh-oh. Čo je to? To, to robí moje srdce. Počuješ? Dobre, dobre, všetko v poriadku. Pokračujme. Tu máš. Chytaj. Oh. No teda... Oh! No, Stihnem to. Môj otec mal výnimočne plochý ňufák. Mm. Tak krásne plochý, že sotva dýcha. Pôsobivé. Vnútri mám poschodový domček s perským kobercom. Poď sa pozrieť. Nie, o, o, ty ešte nevieš nič o mne. Dobre, dobre, skvelé, skvelé. Čo je to? To, čo ľudí ráno vytiahne z postele. Ah! prišla? Hej, skrite sa! Rýchlo, Musíme preč, než sa vráti. Nie, bez čipsov nie. Čo? Lu, Penny, späť k telke. Heather, sleduj tú ženu. Jasné, RJ. Nie, Heather, nie. Môj chvost trpne. RJ, vozík je plný. Poďme preč. Vydrž, Vincent, hneď to bude. Vincent? Kde? Kto je Vincent? Oh, Vern, Vincent, pletie sa mi medveď. E, jazyk, chápeš? E, nie je to med, e, veď vieš, med lízať. E, žiadny medveď. Uh. Oh, zotmelo sa! Tuhnú mi ú... Oh. Hedr! Oh, Hedr! Na schodoch mám mŕtvého potkana! Ja, si mŕtva? To si ma naučil ty? Chytré dievča. poď, Kuckovi. Musíme ísť. Je najvyšší čas. Čo sa deje, RJ? Eh, nič. Tak teda poďme. Už máme, čo sme chceli. Nie, máme. Ale o čom hovoríš? Máme viac ej, ako dosť. Hej, počuj. Mám toľkoto času, aby som jedlo odviezol medveďovi zabijakovi. Ak tam budú chýbať čipsy zo žerieba, tak pusti mi chvost. Čo? Pusti ma! Hej! prepáč, musím ísť. Stella! Stella! Kam ideš? Stella! Ah! Stella! Hej, si dobrý. No nejde to, chápeš? Lebo ja som... Ah! Ah, Skúk! Áno. Prepáč, musí to byť. Odistiť pál! tebe ten smrad nevadí? Nie, mám krásny plochý ňufák. Vôbec nič necítim. Ty nemáš ňuch? K dverám! Rýchlo, rýchlo, rýchlo! Rýchlo! Bežte! Poďme! Ah! Zabavme sa! Ah! Zajačíky! Ah! Buenos días, Plus. Zneškodnil som vás. <laughs> Ú, smrdíte. Lebo mi vliezli do domu vďaka vám! Áno! <laughs> Hej, nefňukajte. Zlikvidujem ich rýchlym a humánnym spôsobom. Nie, nie humánnym, tým najbezcitnejším. Bolo mi potešením pracovať pre vás. Čo s nami urobí mama? Ja... ja neviem, synček. Ja nechcem zomrieť. Nie, naozaj. Nezomrieme, moje zlatko. Neboj sa. Mali sme ťa poslúchnuť, Vern. Mal si pravdu. Odpust nám. Nie. Aj keď som mu neveril, vtiahol som nás do toho. Mal som to predvídať. páni. <laughs> Vincent! Vybral som sa za tebou, že ťa zožeriem a videl som tú show. A musím povedať, že ten pohľad stojí ozaj za to. Taký bezohľadný, zákerný podraz sa len tak nevidí. <laughs> Typický Archie. Ty máš jedlo? a oni si to zliznú. Drž sa toho a dotiahneš to tam, kam ja. Budeš mať všetko, čo len chceš. Ja som to už mal. Čo? Ich? To má byť vtip? Sám si povedal, že si jednočlenná rodina a vždy aj budeš. Tak prežijú takí, ako sme my. Odnieslo si to zo pár babrákov. Smola, to je život. Ver mi, nepotrebuješ ich. Ja myslím, že áno. A teraz oni potrebujú mňa. A ja potrebujem toto! poriadku? Au. Môj to boli. Ty odporný zradca! Oh, Stella, chcem vás zachrániť! Zachránim vás! Tak ťa ošpricujem, že budú smrdieť aj tvoji vnúci! Medveď! Medveď! Medveď! Medveď! Predveď? Medveď! Medveď! Medveď! nikto neriadi! Budeme my! Ako hra Autovraždy 3! Čo? Hej! Motormík! Zlý gombík, ten vedľa! Zvolte prosím cieľ cesty. Náš kmeň! Odvez nás domov! Zvolený predošlý cieľ. Obráťte vozidlo. Jasné! Mami, otvor mi! Nepočúvam ťa! La, Zhodte medveďa! Aké máme zbranie? Máme kladivo! Výborne! Ty malý! Ďakujem! ma tu, ma tu! Prosím! Nie! Ty podvodník trasokostý! Chce nám pomôcť, pusť ho dnu! Potom, čo nám spravil? On sa vrátil! Aj s medveďom. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nehnevajte sa za jazdy. Ticho, lebo z výletu nič nebude. On začal. Pravím len, že nám chce pomôcť, vážne. Vern, stále nám hovorí, že máme dať na tvoj chovost. Nie, netrpne mi. Oh, to vravíš až teraz? Hej! Vďaka, vďaka! Zomrieš, Arde! A ostatní tiež. Na bok! i hnieć odboczycie do lewa. na mieste. Poďme! Starý úraz, starý šmer. Poďte, poďte, hej! Poďte, poďte, poďte! No, Penny, deti sú tu? Hami? Strašný klaun.

Odveď ich do lesa. Huh? Odlákam ho. Blázniš? Zožerie ťa. Ten medveď chce mňa. Hey! Zachráň svoju rodinu, Vern! To aj chcem. Ale celú rodinu. Musíme niečo vymyslieť. Huh. Nie je čas. Hami. Max 6 teraz s vyšším obsahom kofeínu. Hej, Vincent, máš pravdu. Dosť. Chipsov? Nikdy nie je dosť. Orži! ногами! Хоть! Хоть! sa na krutú bolesť. poď sem, Hany, poď. Si génius, kamoš. Oh, ja... Ten pancier sa neopováž zmenšiť. <laughs> Som rád, že ti poslúžil. Vyzleď ho, vráť mi ho. Odvezieme ťa do tatier, kavalér dobre viete, že to bol turboskalpovač. Prosím vás, to likvidátor. Predal mi ho, ja s tým vôbec nič nemám. Hej, hej, bol u vás na dvore. Na zmluve je vaše meno. Povedzte to sudcovi. Nie, som nevinná. Puste ma. Pani! Nesmiete ma zavrieť. Prepačte. Som predsednička Združenia vlastníkov. Oh. Chce utiec. Držte ju. Pa, pani! Hej! Nechajte ma! No chceš sa hrať? O nie, nie, nie, nie, nie. Ľapneme si, My sme to zvládli. zvládli sme to, zvládli. Stella! Tu som, tiger. Stella! Oh, takže toto je ten váš les. Páči sa. Poďme, chlpáč. Ideš so mnou. E, počuj, RJ, len aby si vedel, Keby si nám bol povedal, že to jedlo potrebuješ vrátiť medveďovi, dali by sme ti ho. Vážne? Áno, rodina si pomáha. Chránime jeden druhého. Ja som nikdy rodinu nemal. Ja viem, ale ver mi, to... to je cesta k ideálnemu životu. Škoda, že som to nevedel skôr. Mierne zlyhala komunikácia, to sa v rodine stáva. Tak čo povieš? Chceš do nej patriť? to! No, poď sem, poď oh. sem. Predtým som bol proti, ale oh. som za. To bol prvý jarný týždeň. Počkať, do zimy ostáva už len 267 dní. Ako to bude s jedlom? To by ma zaujímalo. Áno, Naplnil som kmeň. Ako? Christian Idol on a Friday night. In a house built safe and sound on Indian burial ground, Shaman. We drive our cars every day to and from work both ways. So we make just enough to pay to drive our cars to work each day. Hey, hey. We're rocking the sun. stage and face the facts. They got better looking fescue right across the cul-de-sac. Hot real estate rising stars, get rich quick seminars, some pop magazines, 40,000 watt nativity scenes. Don't freak about the smoke. We're rocking the suburbs. From Downing News to Chevy Chase. We're rocking the suburbs. We numb the muscles in our face. We're rocking the suburbs. We feed the dog and mow the lawn. Watching mommy bounce the checks while daddy juggles credit cards. Priatelia, tento predmet hlbokej ľudskej pozornosti a oddanosti sa volá televízia nemá chybu. Ľudia pociťujú silnú potrebu byť v spojení s okolitým svetom. Perfiš, perfiš. Tiež majú potrebu nečinne vysedávať. Sledovanie televízie splňa obe tieto potreby. Páni, zaujímavé. Poďte, deti, rodinné posedenie pred telkou. Vzali ste si maškrty? Kúp si samohlásku. No tak, kúp si tvrdé i, prosím. Nemôžem nájsť ovládač. Hej, Spajky, preteky. Nevideli ste ovládač? Oci, upokoj sa. A ja si pozriem telku. A dnes sa asi dozvieme, či má ten malý zvláštne schopnosti, alebo či je Saxon naozaj mimozemšťan. Ako Khan zo Star Treku. Projekt Genesis bol v rukách Enterprise. No Khan mal skvelý plán, ako ukradnúť vynález obnovy života. To bol extra prípad. Videl som to v telke. Vysielali všetky diely, ty vieš, ja nie. Chcete gumového červíka? Áno, ja si dám. Baky, podaj to Luovi. Hmm, ochutnajte toto. Čo to máš? Neber mi to. No, toto je lahôdka. Keksíky bez tuku, to si rovno môžeš dať bobky. Tie som jedol. Fúja, chutí to ako bobky. Pst. Už sa to začína. We're rocking the suburbs. Everything we need is here. We're rocking the suburbs. lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came here for the special offer, the guarantee personality. came in here for a special offer A guaranteed personality Kids in the halls and pipes in the walls Make me noises for company Long distance callers make long distance calls And the silence makes me lonely. lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for that special offer. A see personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. A see personality.